ota ulug' zot ota insoniyatning bosh bo'g'ini alloh otamiz va payg'ambarimiz odam alayhissalomni tuproqdan yaratdi foniy dunyo hayoti shundan boshlandi alloh otamiz odam alayhissalomga tavhid yo'lini o'rgatdi barcha amallariga amal qilishni buyurdi buning evaziga misli tasavvurimizgada sig'maydigan ajru savoblar va'da qildi shubhasiz allohning va'dasi haqdir otamiz odam alayhissalom insoniyatning jisman mavjudligiga sababchidirlar bizga Alloh buyurgan amallarni yetkazuvchi tarbiyachimizdirlar binobarin barcha otalar odam alayhissalom vorislari sanaladi ota nomining ulug'ligi otaning muborak zot ekani shundandir inson tabiatan unutguchi shu bois u ko'p hollarda o'zining naqadar ojizligini kamtarin va hokisor odam avlodi ekanini unutib qo'yadi manmanlik kibr qutqusiga bandi bo'ladi bani odam oxirat safariga karvonini shaylamog'i uchun avvalo o'z jismining asosi bo'lgan tuproq kabi kamtarin bo'lishni pesha tutishi lozim kamtarga kamol manmanga zavol deydi dono xalqimiz demak oxirat saodatiga musharraf etguvchi ulug' fazilatlardan biri kamtarlik insoniyatga odam atodan merosdir demak odam o'z nomiga munosib bo'lishi uchun avvalo kamtarin bo'lishi lozim ekan qur'oni karimda alloh taolo shunday marhamat qiladi eslang ey muhammad parvardigoringiz farishtalarga men yerda odamni xalifa qilmoqchiman deganida ular aytdilar u yerda buzg'unchilik qiladigan qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi holbuki biz hamdu sano aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni mudom pok tutamiz alloh aytdi men sizlar bilmagan narsalarni bilaman va u zot odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi so'ngra ularni farishtalarga ro'baro qilib dedim agar xalifalikka biz haqdormiz degan so'zlaringiz rost bo'lsa mana bu narsalarning ismlarini menga bildiring ular aytdilar ey pok parvardigor biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz albatta sen o'zing ilmu hikmat sohibisan alloh ey odam bularga u narsalarning ismlarini bildir dedi odam ularga barcha narsalarning ismlarini bildirganidan keyin Alloh aytdi sizlarga men yeru osmonlarning sirlarini va sizlar oshkor qilgan va yashirgan narsalarni bilaman demaganmidim otamiz va payg'ambarimiz odam alayhissalomga yaratilgan kunlaridan boshlab Alloh bilim va ma'rifat ato etgan bilim va ma'rifat nuri bilan u zotni farishtalardan ustun qilgan mana shunday tadbir bois insoniyat Alloh qodir qilganicha borliq sirlarini o'rganib o'zlashtirib keladi dunyoviy hayotini xayrli amallarga sarf etadi oxiratini obod qilishga urinadi shuni unutmasligimiz lozimki insoniyatni bunday ulug' amallarga o'rgatgan birinchi muallim bu otadir abdulloh ibn umardan rivoyat qilinishicha rasululloh alloh taoloning rozi bo'lishi otaning rozi bo'lishiga va uning g'azabi ham otaning g'azabiga bog'liqdir deganlar rivoyatlarga ko'ra bir yigit rasululloh huzurlariga kelib otasi uning molidan o'g'irlab olayotgani haqida shikoyat qildi shunda rasululloh yigitning otasini huzurlariga chorladilar qarasalar yigitning otasi hassa tayanib yurar juda qartayib qolgan edi otadan so'radilar nega bunday qildingiz ota dedi o'g'limni yoshligidan tarbiyalab voyaga yetkazdim mening homiyligim tarbiyam ostida kuch quvvatga to'ldi molu davlatga ega bo'ldi men esa qarib qoldim bugun uning moliga men muhtoj bo'lganimda baxillik qiladi shunda rasululloh otaga ko'p mehribonliklar ko'rsatdilar noqobil o'g'ilga esa shunday dedilar sen va sening mol mulking otangnikidir hatto otang seni qul qilib sotsa ham haqlidir aniqki hech bir musulmon ota o'z farzandini qul qilib sotish u yoqda tursin unga zarracha yomonlikni ham ravo ko'rmaydi chunki farzand qayg'usi bu otaning ham qayg'usidir farzandini g'amgin ko'rgan ota dunyodagi barcha xazinalarga ega bo'lsa ham o'zini baxtliman deya olmaydi ba'zan farzand tajribasizligi yoshligi sababidan ota ko'nglidagi bunday holatlarni tushunmaydi tarixda bunga misollar ko'p ayniqsa alisher navoiyning husayn bayqaro o'g'li zamonga yozgan maktubi ibrat ko'zini ochgulikdir payg'ambarimiz buyurib turlar kim tengri taolo rizosi ato rizosiga vobastadir va tengri taolo g'azabi ato g'azabiga vobastadir bas kishi ato rizosini hosil qilsa tengri taolo rizosin ham hosil qilmish bo'lg'ay va ato g'azabiga uchrasa tengri taolo g'azabiga uchramish bo'lg'ay mundoq bo'lgandan so'ngra nechuk kishi ato rizosidan ayru dam urg'ay yo qadam qo'yg'ay tengri taolo seni yo'qdin bor qilmoqqa vosila uldur va tufliyatdin shabob sing'icha parvarish berguvchi ul adib ahmad deb tur kim atodin xato kelsa ko'rma xato savob bil xato qilsa dog'iy ato atoning xatosini bir yil savob seni yuz balodin qutqurg'ay xudo ibrohim halilullohning atosi bovujudi ul kim ozari buttarosh erdi ul hazrat atosig'a nasihat qilurda nido keldi kim ta'zim va muloyamat bilan nasihat qil navoiy hazratlarining ushbu mashhur maktublari podshoh do'stlarining o'g'li farzandlari tengi zamonga nasihat o'git tarzida yozilgan shoh va shahzoda o'rtasidagi nizoga sabab toju taxt edi tarix kitoblarida yozilishicha ota ra'yiga qarshi borgan zamon qilmishlaridan o'zini haq otasini nohaq deb bilgan hazrat navoiy maktubida shar'iy hukmlar va donishmandlar o'gitiga asoslanib otaning xatosini kechirmoq musulmon farzand fazilati ekanini ta'kidlaydi alal xusus hayotda yuz beradigan ko'plab holatlar ota va farzand aro kelishmovchilikka sabab bo'lishi mumkin farzand ulg'aygandan ayniqsa o'spirinlik paytida mustaqil yashashga kattalarga hatto otasiga ham bo'yin sunmaslikka o'zida rag'bat sezadi boylik mansab kuch quvvatning oshishi manmanlikni keltirib chiqaradi atrofdagilar qutqusiga uchishi bois ota haqidagi fikrlari o'zgaradi uylanish ro'zg'or qilish sababli ota va o'g'il o'rtasida manfaatlar zidligi voqe bo'lishi mumkin va hokazo lekin bunday holatlarning yuzaga kelmasligi asosan farzandning e'tiqodi aql farosatiga bog'liq yaxshi tarbiya ko'rgan ayniqsa e'tiqodli iymonli farzand har qanday vaziyatda ham otaning yuziga tik qaramaydi o'zining ota oldida har tomonlama qarzdor ekanini qalban his etib turadi eng muhimi allohning savobidan umid qilib uning do'zaxidan xavfu rajoda bo'ladi xalqimizning bir maqolida otaning qarg'ishi o'q unga yo'liqishdan qo'rq deyiladi